บุ๊กทู ยี่สิบเจ็ด 27 27. ในโรงแรม การมาถึง Im Hotel Ankunft Im Hotel Ankunft. คุณมีห้องว่างไหมคะ Haben Sie ein Zimmer frei? Haben Sie ein Zimmer frei? ดิฉันจองห้องแล้วค่ะ Ich habe ein Zimmer reserviert. Ich habe ein Zimmer reserviert. ดิฉันชื่อมิลเลอร์ค่ะ Mein Name ist Müller. Mein Name ist Müller. ดิฉันต้องการห้องเดี่ยวค่ะ Ich brauche ein Einzelzimmer. Ich brauche ein Einzelzimmer. ดิฉันต้องการห้องคู่ค่ะ Ich brauche ein Doppelzimmer. Ich brauche ein Doppelzimmer. ห้องราคาคืนเท่าไหร่คะ Wie viel kostet das Zimmer pro Nacht? Wie viel kostet das Zimmer pro Nacht? ดิฉันอยากได้ห้องที่มีห้องน้ำค่ะ Ich möchte ein Zimmer mit Bad. Ich möchte ein Zimmer mit Bad. ดิฉันอยากได้ห้องที่มีฝักบัวค่ะ Ich möchte ein Zimmer mit Dusche. Ich möchte ein Zimmer mit Dusche. ดิฉันขอดูห้องได้ไหมคะ Kann ich das Zimmer sehen? Kann ich das Zimmer sehen? ที่นี่มีโรงรถไหมคะ Gibt es hier eine Garage? Gibt es hier eine Garage? ที่นี่มีตู้นิรภัยไหมคะ Gibt es hier einen Safe? Gibt es hier einen Safe? ที่นี่มีเครื่องแฟกซ์ไหมคะ Gibt es hier ein Fax? Gibt es hier ein Fax? ดี ดิฉันเอาห้องนี้ค่ะ Gut, ich nehme das Zimmer. Gut, ich nehme das Zimmer. นี่กุญแจห้องค่ะ Hier sind die Schlüssel. Hier sind die Schlüssel. นี่กระเป๋าเดินทางของดิฉันค่ะ Hier ist mein Gepäck. Hier ist mein Gepäck. บริการอาหารเช้ากี่โมงคะ Um wie viel Uhr gibt es Frühstück? Um wie viel Uhr gibt es Frühstück? บริการอาหารกลางวันกี่โมงคะ Um wie viel Uhr gibt es Mittagessen? Um wie viel Uhr gibt es Mittagessen? บริการอาหารเย็นกี่โมงคะ um wie viel Uhr gibt es Abendessen? Um wie viel Uhr gibt es Abendessen?